Maiatzak bost gaur aste artea da eta hau berri hon albistegia duzue zari irratiaren albiste mankizuna. Ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia, Xabi? Bai, garasi mendialdea eskolako aur eta gurasoak lontzeren aurka agertu dira. Nafar gobernuko hezkuntza departamentuaren aurrean aldarrikatu ziren atzo eskola ezberdinetako hainbat aur eta guraso guztiak batekinik lomzek inposaturiko ebaluazio berrien kontra eginez, mobilizazioak atxaldean zehar ere zabaldu ziren, konzentrazio zaratatxu batekin, gauean hainbat, kurasok txantreako bernat etxepare eskolan itxialdia egin zuten, hauek azkenik judaltzaingoak joan araziak izan zirela. Estaliriko botxategia eraikiko da askenik. Kiroldegiko botxategia eraikitzeko obrak hasi diraia da. Aspalditik eskatutako kirol azpiegitura izanik. Berriozarko udalak obrak bideratu ditu orain. Berriozarko joko tradizional hori urte osoan jokatu ahal izan dadin eguraldiaren baldintzen menpe egon gabe. Eta estaliriko botxategi honekin, botxen joko azabaltzea izango da udalaren autua. Eta gaia saldaturi garazi argazki gintzak eh, ezaugarrituko du astea bergazki argazki gintzako bigarren astea martxan jarriko baitu. Bigarren ez zarituko dira bergazkitarrak tarrak argazki gintzaren astea berriozarren ospatzen. Itzaliak astapenerako kurtsoak erakusketak eta desiatuen argazki ralia izango dira asteko jarduerak. Argazki ralia larun batarekin eginen dute, urduan txe ikusiko ditugu argazkilaria kamaraz lagundurik jinkana gure herriko kaleetatik barna usatzen. Eta argazki gintza utxigabe, Juan Jose Josezen argazki erakusketa ikusgai jarraitzen du. Maiatzaren amaseia arte egonen da ikusgai berriozar historia egiten izeneko argazki erakusketa kulturgunean. Juan José oses argazkilari berriozartarrak argazki zaharrak bildu ditu erakusketa honetan, gure erreko azken berrogei urteetako hainbat une osatzen dituztenak argazkiek berriozarko historia urbileko ek ekimen pertsona uspakizun leku eta gerta erasko gugoratzen lagunduko digute xabi. Ez fintarren kontrolaz arituko dira Fernando Urzainki pediatra eta Teresa Garde erizaina aurre aurreskolako ziba guraso elkarteak antolaturik Fernando Urtzainki pediatrak eta Teresa Garde erizainak hitzaldia eskeniko dute horretan esfintararen kontrol prozesua zarituko dira eta jarretu beharreko hainbat gidalerro argituko dituzte beti ere bardela alde batera utzirik aurren autonomia bultzatzearen hitzaldia gaur aste artearekin eginen da aldat atxaldego seietan kulturgunean. Thank you. Eguraldi azmintzatzeko unea du gorain zer dio gaurko iragarpenak garazi. Zerua, odeitzu edo oso odeitzu egongo dela dio gaurko iragarpenak, atxaldetik aurrera, aldiz odeia gutxitu zuango direla, euri txikiak indezake goizean, mendebal usagaikoa eza ulbizi biliko da, eta temperaturei daukionean maksimoak gaur asko jaitsiko dira. Eta hau zen da guztiak aurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozar irratiaren sintonian, FMko egun puntu zortzean edo orduro interneten eguzkiplaza.neten. Música